շփատ քաղաքական օրագիրն է։ Անցած շփատ Արցախի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը պատասխանել է Մոսկովյան Նոյան Տապանցեցի հարցերին։ Այն հարցին, թե որն է Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության շփման գծում եւ Ադրբեջանի ու Հայաստանի սահմանին տիրող իրավիճակի սրումը, նախարարը պատասխանել է։ Նախ ասեմ, որ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում լարվածության աճ նկատվեց դեռևս նախորդ տարվա հուլիս-օգոստոսից սկսած, որը որոշակի ընդհատումներով, սակայն խոշոր դրամաչափի հրետանային զինատեսակների աստիճանական ներգրավմամբ ու ինտենսիվ կիրառմամբ շարունակվում է առայսօր։ Ինչ վերաբերում է վերջին շրջանում շփման գծում ցեղ գտնող ծրացումների պատճառներին, ապա ես դրանցից կառանցնեի հետևյալը. նախ քաղաքական տեսանկյունից պաշտոնական Բաքուն նման քայլերով փորձում է միջազգային հարթակում ցույց տալ իր անհանդուրժողականությունը հակամարտության գոտում հաստատված ստատուս քվոյի հանդեպ եւ այդ իսկ ճանապարհով ճնշում գործադրել հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող միջազգային կառույցների վրա։ Իսկ ռազմական տեսանկյունից փորձարկել սեփական զինուժի պատրաստակամությունը, առավել լուրջ եւ լայնածավալ մարտական գործողություններ վերսկսելու համար։ Իհարկե, կան նաեւ դրանցից ածանցվող այլ պատճառներ, որոնք ավելի շատ նպատակաուղված են ինչպես ներքին լսարանի հետաքրքրությունները բավարարելուն, այնպես էլ հայկական կողմի վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելուն։ Ինչ է հակադրում Արցախի պաշտպանության բանակը ադրբեջանական գերզինված բանակին հարցին նախարարը պատասխանել է չցանկանալով թերագնահատել հակառակորդի դրամատրության տակ եղած վարազինության եւ տեխնիկայի ծավալները, այդուհանդերձ պետք է ասեմ, որ սեփական բանակի գերզինվատության մասին Ադրբեջանի հողորտանքներն ավելի շատ քարոշչություն են, քան իրականություն։ Բաքուն սիրում է ուրճացնել իր հնարավորությունները մեկի փոխարեն ներկայացնել 10 առանց հաշվի առնելու դրանց որակական չափանիշներն ու ջերարման արդյունավետության աստիճանը ասել է նախարարն ապա շարունակել Հակառակ դրան հայկական կողմը գլխավոր շեշտը դնում է ոչ միայն սպառազինության եւ տեխնիկայի քանակական ցուցանիշների, այլև որակական բնութագրերի վրա։ Ելնելով այս իրողությունից վստահաբար կարող եմ ասել, որ Արցախի պաշտպանության բանակն ունի ադրբեջանական զինուժին պատվով դիմակայելու բոլոր տեխնիկական եւ բարոյահոգեբանական հնարավորությունները, որոնք բարբերաբար իրենց արտահայտություններն են գտնում առաջնային գծում տեղ գտնող զարգացումներում։ Պատերազմների փորձ ցույց է տալիս, որ հզոր եւ պաշտպանունակ է այն բանակը, որը բացի Եր ժամանակակից սպառազինությունից զինված է նաև առաջադրված խնդիրները գրագետ ուղղությունականորեն լուծելու եւ բարոյահոգեբանական պատշաճ պատրաստություն ունեցող զինվորական ազնակազմով։ Սրանք այն անհրաժեշտ նախապայմաններն են, որոնց այսօր լիարժեք տիրապետում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Որքան էլ Բաքվի պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական քարոշչամիջոցները հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակը փորձեն ներկայացնել իրենց համար շահավետ տեսանկյունից, Այդուհանդերձ իրողությունը մեկ է։ Արցախի պաշտպանության բանակը ոչ առաջնագծի երկայնքով եղել եւ մնում է թելադրողի դերում։ Իսկ ադրբեջանական բանակը ինչու է ཐակցնում իր կորուստների իրական թիվը։ Ինչ պատճառներով է դա արվում։ Ըստ Լևոն Մնացականյանի, ադրբեջանական կողմը միանշանակ ཐակցնում է իր իրական կորուստների քանակը, դա կասկածից վեր է։ Թերևս շատերին է հայտնի, որ դեռևս 2014 թվականի սեպտեմբերի 24-ին Ադրբեջանի նախագահի կողմից ստորագրված հրամանագրով այդ երկրի լրատվամիջոցներին արգելվեց որևէ տեղեկություն տարածել բանակում տեղ գտնող զոհերի եւ վիրավորների մասին։ Սա սեփական համրությանը իրական կորուստներին անտեղյակ պահելու եւ այդ միջոցով ներքին ցնցումներից խուսափելու ադրբեջանական մոտեցում է, որին չենթարկվելու դեպքում լրագրողները կարող են հայտնվել ճաղերի հետևում։ Բայց եւ այնպես, ինչպես ասում են, մախածը պարկում չես ցածնի նախարարը բերում է կոնկրետ ժամանակահատվածում արձանագրված միայն մեկ փաստ։ Բոլորովին վերջերս Բաքվի պաշտոնական քարոշչությունը տարածեց, թե իբր ընթացիկ տարվա սեպտեմբեր ամսում առաջնագծում տեղ գտած սրացումների արդյունքում ադրբեջանական բանակը տվել է 4 զոհ։ Այնինչ ըստ Արցախի պաշտպանության բանակի համապատասխան ծառայությունների կողմից ձեռբերված ամենահավաստի տվյալների հակառակորդի ունեցած զոհերի թիվն անցնում է 20-ի սահմանը, իսկ վիրավորների թիվը հասնում է մի քանի տասնյակի։ Սա է իրողությունը, ընդգծել է Արցախի պաշտպանության նախարարը։ Ռուսաստանը հետաքրված է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմամբ եւ շարունակում է ջանքերն այդ ուղղությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հետխորթային տարածքում ամենաձգձգվածն է։ Անցած շաբաթ Հայաստանի խորհրդանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Իհարկե, կողմերից ոչ մեկին այս հակամարտությունը ոչ մի լավ բան չի տալիս, ոչ տնտեսական, ոչ սոցիալական, ոչ էլ հումանիտար տեսանկյունից։ Ավելին, Ղարաբաղյան հակամարտությունը հարավային Կովկասում լարվածության մշտական օջախը նշել է նա։ Մատվիենկոն շեշտել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը հայտնի է։ Ռուսաստանը գործադրում է բոլոր ջանքերը, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ցավոք, հակամարտությունը ձգձգվեց բայց մենք վստահ ենք, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն խաղաղ ճանապարհով, միայն դիվանագիտական խողովակներով, առանց ուժի կիրառման ընդգծել է նա, հավելելով, որ իրենք շարունակելու են հակամարտության խաղաղ կարգավորման լուծմանը միտված ջանքերը, ինչը բխում է ոչ միայն Հայաստանի, Ադրբեջանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի շահերից։ Վալենտինա Մատվիենկոն անդրադարձել է նաև Եվրասիական տնտեսական միության արձանագրած հաջողություններին։ Սա Եվրասիական տնտեսական միության կայացման տարի է, ասել է նա։ Սա նաև փաստաթղթային բազայի ձևավորման տարի է։ Միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, ակնհայտ առաջընթաց առաջին հերթին տնտեսական ոլորտում առևտրային կապերի հաստատման տեսանկյունից հայ-ռուսական հարաբերությունները չեն սահմանապակվում առևտրային կապերով։ Դրանք հարաբերություններ են, որոնք նպաստում են նաև այլ բնակավարների զարգացմանը։ Մատվիենկոն հիշեցրել է, որ փետրվարի 1-ից Եվրասիական տնտեսական գործադիր մարմնի ղեկավարումը կստանձնի Հայաստանը։ Հայկական կողմն առաջարկել է Տիգրան Սարգսյանի տեխնատությունը, ով փորձառու անznավորություն է Նա կանգնած է Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման, ձևավորման հիմքերում։ Կարծում եմ, որ Տիգրան Սարգսյանի շնորհիվ կունենանք նոր խթան Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրացիոն գործընթացի զարգացման։ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի դերի բարձրացման առումով Վալենտինա Մատվիենկոյի կարծիքով Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ ՀԱՊԿ-ին ամենևին չի խոչընդոտում հարաբերությունների զարգացմանը Եվրոպական միության կամ ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ես լիովին համոզված եմ, որ ժամանակով փորձված մեր բազմամյա հարաբերությունները եւ բարեկամությունը փոխանցալու ենթակա չեն որևէ փոփոխությունների կամ արտաքին գործոնների ազդեցության։ Դրանում շահագրգռված է ինչպես հայ, այնպես էլ ռուս ժողովուրդը։ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ ՀԱՊԿ-ին ամենևին չի խոչընդոտում հարաբերությունների զարգացմանը Եվրոպական միության, ՆԱՏՕ-ի կամ այլ երկրների հետ։ Համոզված եմ, որ համաձայնագրերը, որ կստորագրեն կողմերը, համապատասխանեցված կլինեն արդեն ստանձնած պարտավորություններին Հայաստանի կառավարությունում ասել է Մատվիենկոն ի պատասխան լրագրողի այն դիտարկմանը, որ Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի հորթի նախագահի այցը համընկել է Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի շաբաթի մեկնարկի հետ եւ որ Հայաստանն ու Եվրամիությունը մտադիր են բանակցություններ սկսել համագործակցության նոր համաձայնագրի շուրջ։ Վալենտինա Մատվիենկոն եւս մեկ ուշագրավ դիտարկում է արել ըստ որի Ռուսաստանը սատարում է Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի առաջարկը Եվրասիական տնտեսական միության երկրների միջև ռազմավարական նշանակության ապրանքների դիմաց ռուբլով վճարելու մասին, սակայն այդ ուղղությամբ դեռևս շատ աշխատանք կա անելու, շատ ճիշտ առաջարկ է արվել իսկապես արևտրատնտեսական հարաբերությունները եւ արևտրական կապերի ընդլայնումը մեր երկրների միջև չպետք է կախված լինեն արտարժույթի Տատանումներից Իդեալական տարբերակը կլինի անցումն ազգային արժույթով արևտրի, սակայն դա արագ եւ շուտ չի լինի։ Պետք է աստիճանաբար առաջ շարժվել այդ ուղղությամբ, նշել է Վալենտինա Մատվիենկո։ Անցած շաբաթ հրապարակվել են Ադրբեջանական Միլլի Մեջլիսի նոյեմբերի 1-ին կայացած ընտրությունների արդյունքները հաղթել է իշխող Ենի Ադրբեջան, նոր Ադրբեջան կուսակցություն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տեղեկություններով 125 մանդատի համար պայքարում իշխող կուսակցությունն ապահովել է 71 տեղ։ Պատգամավոր է ընտրվել նաև Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևը։ Թեև իշխանությունները հայտարարել են, թե ընտրություններն անցել են բաց եւ թափանցիկ, սակայն ընդդիմությունն այդպես չի կարծում։ Մուսավատ կուսակցությունը հայտարել է, որ Ադրբեջանի խորհրդանական ընտրություններն անցել են օրենքի զանգվածային խախտումներով։ Տարբեր ընտրատեղամասերում եղել են լցորման դեպքեր, հաճախ արձանագրվել են ընտրատեղամասերի դիտորդների հերացման եւ ընտրական Տուփերին հետևելու հնարավորությունների սահմանափակման դեպքեր։ Քվեաթերթիկները դիտորդների մասնակցությամբ չեն հաշվարկվել մինչև քվեարկությունը։ Դիտվել է քաղաքացիների խիստ ցածր ակտիվություն, մուսավատ գործակցությունը պահանջել է կրկնակի ընտրություններ ընդդիմադիր եւ դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդ միավորումը եւս, որը ներառում է տասնյակ առաջատար ընդդիմադիր կուսակցություններ եւ հասարակական կազմակերպություններ, ընտրությունները լեգիտիմ չի համարել։ Ազգային խորհուրդը հայտարարել է, որ նոյեմբերի 1-ի ընտրությունը չի արտահայտում ժողովրդի կամքը եւ ամբողջությամբ կեղծված է։ Քաղաքական իշխանությունը վարչական բռնության ճանապարհով բացահայտ կերպով գրավել է օրենսդրական մարմինը եւ այն ձևավորել ժողովրդի կողմից վստահություն չունեցող անձանցով։ 20 տարուց ավելի երկրում տիրապետող Ալիևների ռեժիմը հերթական անգամ ժողովրդի իշխանությունը բռնությամբ խլել է նրանից։ Մեկ այլ խոշոր ընդդիմադիր կուսակցություն հանրապետական այլընտրանքը հայտարել է ոչի ճանաչի ընտրությունների արդյունքները։ Գլխավոր ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատ կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերիմլին Յենի Ադրբեջան կուսակցության հաղթանակը Բյուրոսյան հաղթանակ է անվանել։ Քերիմլին ասել է, որ Ադրբեջանում դարձյալ զանգվածաբար եւ անամոթաբար կերտվել են ժողովրդի եւ միջազգային հանրության կողմից բոյկոտի ենթարկված խորհրդարանական ընտրությունները։ Ամիսներ առաջ կազմած ցուցակով իրենց մարդկանց պատգամավոր նշանակեցին բայց չեն հասկանում, որ ամբողջապես կերտ ընտրություններն անցկացնելով քանդում են ժողովրդի եւ աշխարհի միջև վերջին կամուրջները։ Այդ պատճառով էլ այժմ ես նրան ձեր բերածը բյուրոսյան հաղթանակ եմ համարում, այսինքն բոլոր զոհերի գնով։ Մոտ ժամանակում նրանք կզղջան իրենց արածի համար։ Արաջիկայում Ադրբեջանում ավելի կխորանա սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը Այս նման ճգնաժամի պայմաններում երկրում որևէ լեգիտիմություն չունեցող խորհրդանի նշանակումը կրկնակի անպատասխանատվություն, ասել է Ալի Քերիմնին։ Իդեպ ընտրական գործընթացում Օրենքի զանգվածային խախտումները հանգեցրել են նրան, որ անդիմության անվան տակ ընտրություններին միացած հասարակական քաղաքական կառույցների բացարձակ մեծամասնությունը հետևեցրել տեխնատություն։ Գրանցված 500-ից ավելի տեխնատու հրաժարվել է մասնակցել ընտրությանը։ Ալիևյան կլանի հավերժ կառավարման շղթայի մի հանդիսացող այս ընտրություններում Դիտորդական առաքելությունից հրաժարվել էր եվրոպական տարածաշրջանում ընտրությունները գնահատող միակ կառույցը։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը ընտրությունները բոյկոտեր էր նաեւ դրանց նախապես ստեղծվելն ընդունած եվրոպական միության խորհրդարանը եւ եվրոպական կառույցներին կոչարել դիտորդներ չուղարկել Բաքու։ Ադրբեջանի պատմության մեջ սա միջազգային մակարդակով բոյկոտի ենթարկված առաջին ընտրությունն է։ Չնայած ընտրություններն անցել են ԵԱՀԿ եւ Եվրախորհրդի դիտորդական առաքելությունների բոյկոտի պայմաններում, Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարել են հարյուրավոր այլ միջազգային դիտորդների ներկայության մասին։ Հիմնականում Իլհամ Ալիևի ռեժիմին լոյալ երկրներից եւ կազմակերպություններից, մասնավորապես թուրքախոս պետությունների կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելությունը ողնակություն է հայտնել Ադրբեջանում կայացած խորհրդանական ընտրությունների հետ կապված, համարելով դրանք ազատ եւ ժողովրդավարական։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահի հասարակական քաղաքական հարցերով օգնական Ալի Հասանովը հայտարել է, որ առանց միջազգային դիտորդական առաքելությունների եւ Ադրբեջանում անցկացվում են ժողովրդավարական ընտրություններ։ Ընտրված խորհրդարանն շարունակելու է զարգացնել Ադրբեջանում պարլամենտարիզմի մշակույթը։ Միջազգային մամուլն անցած շաբաթ լայնորեն անդրադարձել է ընտրություններին, եւ այդ անդրադարձը հիմնականում եղել է բացասական առաջատար միջազգային լրատվամիջոցները գրել եւ այժմ էլ գրում են massայական ընտրախախտումների, ընտրողների հետապնդումների եւ նրանց ազատությունների համատարած սահմանափակումների վերաբերյալ։ Ամերիկյան Washington Post-ն անդրադարձել է Ադրբեջանում բոյկոտի ենթարկված ընտրությունների նշելով, որ առաջին անգամ է, որ ԵԱՀԿ-ն չի հետևել այդ երկրի ընտրություններին։ Ինչպես փաստում է գերմանական Deutsche Welle թերթը, միջազգային դիտորդները չեն մասնակցել ընտրություններին, իսկ ընդդիմադիր կուսակցությունները բողոքարկել են դրանք որպես շինծու ընտրություններ։ Թուրքական հուրրիետը հիշեցրել է, որ իրավապաշտպանները մեղադրում են Ադրբեջանի կառավարությանը քաղաքական եւ քաղաքացիական ազատությունները սահմանափակելու համար, իսկ այդ երկրում քաղաքական անդիմությունը հայտարարում է իշխանությունների կողմից բռնաճնշումների, հերոստայեթերի անհասանելիության եւ ընտրաշավի լայնամասշտաբ սահմանափակումների մասին։ Կիրակի օրը նաթով հարուստ Ադրբեջանում ընտրողները գնացին ընտրատեղամասեր հորդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար, որոնք ինչպես ակնկալվում է, պետք է ամրապնդեին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի իշխանությունը եւ որոնք բոյկոտել էին խոշոր ընդդիմադիր ուժերը, գրել է մեկ այլ պարբերական։ Բրիտանական BBC-ն փաստում է, որ իշխող կուսակցությունը տոնում է հաղթանակը, քանի որ ընդդիմությունը հրաժարվել է մասնակցել ընտրություններին, որոնք իրավապաշտպանների եւ ընդդիմադիրների գնահատմամբ անցել են լայնածավալ համանախապակումների միջավայրում։ Միջազգային մի շարք առաջատար լրատվամիջոցներ, ներառյալ Reuters-ի լրագրողները չեն ստացել երկիր մուտքի արտոնագիր եւ տեղում ընտրություններ լուսաբանելու հավատարմագրում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հղում է արել որոշ այսպես կոչված տեխնիկական խնդիրների վրա։ Իդեպ Ադրբեջանում իսլամիստներն առաջին արձակումներն են սկսել կատարել հրճակված աշխարհիկ պետականության դեմ այդ երկիրը դեպի իսլամական համակարգ շեղելու համար կանանց մանեդական գլխաշորերն ուսումնական հաստատություններում, մասնավորապես դպրոցներում թույլատրելու պահանջներին զուգահեռ, իսլամիստներն այժմ էլ պահանջում են Բաքվի մետրոյում առանձին վագոններ միայն կանանց համար, ինչպես դա արվում է Եգիպտոսում եւ Իրանում։ Ադրբեջանցի իսլամիստների այդ գաղափարն արդեն բուրըն քննարկումների թեմա է դարձել համացանցում Մետրոյում կանանց առանձին եւ թեվեկության կողմնակիցները համոզված են, որ դա կանանց կպաշտպանի սեռական ոտնձգություններից։ Դրան դեմ համացանցի շատ օգտատերերել երկյուղում են, որ հասարակության մեջ կանանց մասին օգտանելու անվան տակ կսկսեն ներդրվել բացահայտ իսլամիստական արմատական կարգեր։ Անկամ Եվրոպայում փախստական միգրանտ մահմեդական կանայք հաճախ ծեծի են ենթարկում տեղացի աղջիկներին իրենց պատկերացմամ անհամապատասխան հագուստ կրելու համար։ Պատկերացնում եք, թե նման դեպքում ինչ տեղի կունենա Ադրբեջանում։ Նշում են դրան դեմ ադրբեջանցիները։ Ադրբեջանի իսլամական կուսակցության ներկայացուցիչները ամբողջությամբ պաշտպանում են կանանց համար առանձին վագոնների մասին առաջարկ։ Վերջին շրջանում մեր ժողովրդի բարոյական հիմքերը սկսել են կորչել։ Մենք պետք է վերադառնանք մեր ակունքներին։ Անցած շաբաթ հայտարել են իսլամիստների մամուլի ծառայությունում վերլուծաբաններն այն մտավախությունն են հայտնում, որ հերու չէ այն օրը, երբ Ադրբեջանում իսլամիստները կպահանջեն փակել ժամանակակից արվեստի շատ օջախներ, բալետը, կրկեսը, տեխնիկային թատրոնը եւ այլն, որոնք չեն համապատասխանում իսլամական կանոններին։